Trenak bai, baina sumarin horik ez miarritze parean. Eh, no non, ya pat sumarin biarritz, ya pat portavion encore. Donc, euh, je pense qu'il faut un peu arrêter de fantasmer, même ça, on peut se faire plaisir en fantasmant aussi. Zurrumuruak usatu nahi izan ditu ereki espitz prefetak alere, sekuritate itarrak bai heldu direla, baina oraindik ere hainitz helduko direla ondoko egunetan ere aitortu du. Muga izanen da puntu beroa, Aztelenetik landa, gau eta egunez polizia kontrolak badira irun eta endai arteko zubietan, baina egoera horri ez dio iraunkor hitza eman nahi eta ez ditu gezazpiarekin lotzen prefetak. Il n'y a pas pour l'instant de contrôle quand même dédié au G7. C'est des contrôles qui se font dans le cadre euh, des contrôles normaux euh, pour limiter la lutte contre, pour limiter l'immigration illégale. Normaltasunari loturiko direla dio. Toute l'année, tous les transports en commun tous les bus, toutes les, les camionnettes sont arrêtées. personne qui passe la frontière sont contrôlées. bada beste kenduko dituzte gailur Michel zikinen biltzeko sistema alternatiboak iragarri ditu. La collecte des ordures ménagères ne peut pas se faire dans les conditions normales et naturelles, elle se fera autrement. Il faut faire une collecte des poubelles, des, de tout ce qui est conteneur conteneurs, etc. Écoutez-moi bien, toutes les deux heures. Eta azken deia komertziante eta ostalerrentzat hausapezak, irekirik atxik, miarritze turismorentzat erakargarri baita, baita gezazpi denboran ere. Je dis aux commerçants, restez ouverts. Restez ouverts. Il va y avoir quand même sur euh, Biarritz, euh, sur le, le, notre zone quand même, qui est très protégée, hyper protégée. Orain ikusi beharko da, konfiantzarik ematen dioten beren hausapezari.